Die Israëlieten het die volgende konings van die land oorkant die Jordaan, aan die ooste kant, verslaan en hulle gebiede in besit geneem, die gebied van die Arnonvallei af tot bij Hermonberg, en die hele oostelike deel van die Jordaanvallei, koningsoon van die Amorite en gespone het geheers oor die helft van geleerd, van Arwer af aan die kant van die Arnonbedding, die middel van die bedding, tot aan Jaboksbreid waar die Ammonitische gebied begin. Ook die oostelike deel van die Jordaanvallei, van die Genesaret meer af sy tot aan die Seedert in die Jordaanvallei, die Suidsee, en verder in die richting van Bethesimot en Suidwaarts van onderkant die Pesgane af. Koning Og van Basan, een van die laaste van die Refaëte, het in Astarot en Etre geregeer. Die gebied waar er hy geheers het, het Hermonberg, Salka in die hele Basan ingesluit, tot aan die grens van Geser en Maoka, en wat die helfte van geleerd tot aan die grens van die gebied van koningszoon van Gesbon. Moeses, die dienaar van die Heere, en die Israëlieten het hier die twee konings verslaan, en Moeses het die gebied aan die stam Reuben, die stam gaat in die halve man as sy stam as besitting gegee. Hier volg nou ook een lys van die konings van die land des kant die Jordaan, aan die westekant, wat dier Roosja en die Israëlieten verslaan is, van Baalgat in die Libanonvallei af tot bij Kalberg wat na Seer toe oploop. Joshua het die gebied tussen die stammen als besitting verdeel, die bergland, die Loeveld, die Jordaanvallei, die Hange, die woestijngebied in die Zuidland, die gebieden waar die Jetite, Amrite, Kanaanite, Veresite, Jewite en Jebusite gewoon het. Die konings van die volgende steden is verslaan, Jerichu, Einabai Bet-El, Jerusalem, Hebron, Jarmet, Lakes, Eglon, Geser, Tiber, Gedir, Gorma, Arad, Libna, Adelam, Makeda, Betel, Tapioch, Gefer, Afek, Saron, Madden, Hosor, Simron Meron, Aksaf, Tanak, Megedu, Kedis, Jilneem ten Karmelberg, Dor op die bergrug van Dor, Goeim by Gilgal, Intersa. Dit was al te saam 31 konings.